บุ๊กทู เจ็ดสิบเอ็ด soixante et onze, soixante et onze, ต้องการ อยาก vouloir quelque chose, vouloir quelque chose, คุณอยากทำอะไร qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez, คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม est-ce que vous voulez jouer au football, est-ce que vous voulez jouer au football, คุณอยากไปหาเพื่อนๆไหม est-ce que vous voulez rendre visite à des amis, est-ce que vous voulez rendre visite à des amis, ต้องการ อยาก vouloir, vouloir, ดิฉันไม่อยากมาสาย je ne veux pas arriver en retard, je ne veux pas arriver en retard, ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, ดิฉันต้องการกลับบ้าน je veux aller à la maison, je veux aller à la maison, ดิฉันต้องการอยู่บ้าน je veux rester à la maison, je veux rester à la maison, ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว je veux être seul, veux-tu dormir ici, veux-tu dormir ici, คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ voulez-vous partir demain, voulez-vous partir demain, คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ voulez-vous rester jusqu'à demain, voulez-vous rester jusqu'à demain, คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ voulez-vous régler la note seulement demain, voulez-vous régler la note seulement demain, คุณอยากไปดิสโก้ไหม voulez-vous aller à la discothèque, voulez-vous aller à la discothèque, คุณอยากไปดูหนังไหม Voulez-vous aller au cinéma? Voulez-vous aller au cinéma? Voulez-vous aller au café? Voulez-vous aller au café?